tornem a fer el programa de ràdio nosaltres, que som... La Blanca, l'Antonella i jo, l'Arnau, de la classe de sisè. Aquest és un dia molt especial, perquè aquesta tarda arribarà el Carnestoltes a l'escola i baixarem tots a fer-li una gran rebuda al pati. Visca! Blanca, com està el temps? Plourà quan vingui el Carnestoltes? A veure si tenim sort i no plou. I ara us explico com tenim el temps. Avui, quan venia cap a l'escola, he vist que Fa un sol esplèndid, no fa gaire de fred ni vent i no caldrà abrigar-se massa per baixar al pati. Antonella, quins són els menús d'aquests dies? Doncs Blanca, he passat per la cuina abans de pujar i he vist que la Júlia està preparant per avui arròs amb tomaquet, croquetes de peix i fruita. Eh? Doncs Blanca, he passat per la cuina abans de pujar, he vist que la Júlia està preparant per avui arròs amb tomàquet, croquetes de peix i fruita. Dimarts hi haurà puré de, de verdures, salsitxes de porc amb patates i un altre cop fruita. Dimecres tindrem genties, bacalla, bacalla al forn i encara més fruita. Mmm, quanta fruita! Segur que les, les nostres vitamines augmentaran. Arnau, cap a quina classe anirà l'escombra? Doncs, Antonella, ara t'ho dic que consulto el full. Per sort, no ens ha tocat a nosaltres. Li ha tocat a la classe de... segon. Aquesta setmana hauran de netejar molt bé el pati perquè el Carnestoltes els estarà vigilant. Blanca, quins companys tenen la sort de fer els anys i compartir-los amb el Carnestoltes? Doncs només podem felicitar a dos companys, que mireu quina casualitat són de la, de la millor classe del món, és a dir, la nostra. Felicitem als dos més grans de l'escola, Carlos Gallego i Alexia París. No cal repetir que són de sisè, per molts anys els dos. 6 anys. arriben les notícies. Atenció! Ara mateix, d'aquí uns minuts, els companys de les dues classes de cinquè marxaran a Torribera a fer l'activitat del car, dels cars a motor per, per aprendre una mica d'educació viària que fa falta per ser bons vianants i bons conductors en el futur. Qui bé s'ho passaran! Segueixo amb més notícies. Aquesta tarda us tornem a recordar que a les 4 en punt arribarà sa majestat Carnestoltes i es quedarà amb nosaltres tota la setmana i ens donarà les seves ordres que caldrà complir. Qui no li faci cas, el Consell del Bo li pintarà la cara. Ara us direm les disfresses que ha triat cada classe. Per volar-hi anirà de Mario Bros. Bé! Bé! Primer i segon aniran de Pac-Man. Visca! Visca! Els de tercer A de Kirby, tercera de Pokémon, Yupi, Es de quart aniran de Legend of Zelda. Wow! Es dos es aniran de Minecraft. Wow! Y nosotros anirem de... Clash Royale! Ué! <laughs> ti la secció musical és a punt de començar. Aquesta setmana tan especial també s'ha de notar en la música. Aquesta setmana és carnaval. Per tant, per anar ambientant l'escola sonarà una cançó de popular cantant cubana Celia Cruz i que és titula La vida és un carnaval. Disfrutar de la vida porque la vida es un carnaval. I fins aquí el nostre programa que, que avui ens ha sortit massa llarg. Tornem ràpid a classe. Adeu. Febrero, febrero, que la alegría del carnaval dure un año entero.